الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أخليت قلبي أكبر جميلة سنة con le sue stanze. Vola la furia sopra il divino, da voi di voi sassero con le vitalità divina. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت تجدون الله خالدا لكن الله كان يستره فسيستر الدم وستكبر دوله لو شكر قلت لك منصور لما الملك يا مكان وسيشيل الله Mura Hafizu, Dževar Efendi Gološu, koji nam dolazi iz Bijelog Mostara, Bijelog Mostara, i s druge strane, evo, otvoriti i ovaj drugi ciklus tribina, mi smo skoro zatvorili jedan ciklus tribina koji je organizirao Međuslamske zajednice, a evo sada na neki način otvaramo novi ciklus tribina kojeg organizira ovo naše druženje, ovih mladih aktivista, savjet. Naš včerašnji gost, e, Dževad Efendija Gološ, je završio Karadžuz Begovu medresu u Mostarju, zatim je diplomirao na El Azharu i trenutno je na postdiplomskom u Damasku u Siriji, predsjednik je fondacije Dalai Koran u Mostaru, dakle on vodi jedan projekat učenja Kur'ana, obučavanja ljudi učenju Kur'ana i tako dalje. Hoće se večeras govoriti na temu lijep dunjalučki završetak i prije nego što damo riječ našem uvaženom gostu, evo želim da pohvalim ovog mladog Kariju koji nam je tako lijepo proučio suru Duha. Ja sasvim sigurno da bi nimalo bolje, možda čak i, i neku sitniju grešticu napravio koju on nije napravio. aferi. E, bujru. Džarif. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ظهر قبل الله مشعره إلى رسول صلى الله عليه وسلم فاستغفر الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كجوز شيخ الله تبارك وتعالى وبيكم vjerujete, bojite se Allaha Đelešanu, istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati, osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sanava bude zadovoljno. Draga braći, cijenije sestre, tema sa kojom sam mislio da se večeras ovdje zajednički družimo, je tema kao što ste čuli o lijepom dunjavčkom završetku. To u stvari znači lijep dunjavčki završetak znači da čovjek ovaj dunjalu propusti kao musliman, kao pravi musliman. Ova stvar i ova tematika je bitno, bitna zato što ne znači da onaj koji, će, koji živi kao musliman, da će umrijeti kao musliman. I zato je umrijeti kao musliman mnogo teže nego živjeti kao musliman. I zato vidimo ovaj kuranski ajet sa kojim smo počeli. I kuranski ajet sa kojim uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nas upozorava i kuranski ajet sa kojim Allah poslih sallallahu alaihi wa sallam započeo svaki svoj govor. U ovom kuranskom ajet uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže ovi koji vjerujete bojite se Allaha istinsko Bogu bojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslima. I zato svi znamo kada čujemo da je neko uroka muslima, ili da umro na nekom dobrom djelu, kako to ljudi prepričavaju i kažu, na primjer, umro čovjek na hađu, ili umro čovjek na namazu, ili umro čovjek učeći Kur'an, i tako dalje. I zato želim ponavljam s obzirom da je ovo jedna veoma, veoma bitna stvar. Želio sam da večeras ovdje se zajednički družimo sa ovom tematikom. Tako osnova za govor o temi hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji zabilježi ima Bukhari muslim u svojim sahibima od Abdullah ibn Sa'uda radijallahu ta'ala anhu hadis poznati u kojem Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže i zaista će neko od vas raditi djela stanovnika džemnata sve dok između njega i džemnata ne bude lahat to jeste čovjek će se toliko približiti džemnatu svojim djelima kao da je između njega i džemnata lakat. Kaže poslani sallallahu alaihi wa sallam, pa će da zatim prestići ono što je u knjizi. To jest Allahu kadar, Allahu određenje. Pa će početi da radi djela stanovnika vatre, pa će ući u vatru. To jest da umreće na tim djelima i ući u vatru. I isto tako u istinu će čovjek raditi djela stanovnika vatre, dok između njega i džahnama, to jeste vatre, ne bude lakat pa će ga prestići Allahu kader, pa će raditi djela stanovnika džemneta, pa će ući u džemnet. To jeste koliko je oni koji su bili muslimani, međutim nisu umrli kao muslimani. Zašto? Zato što su u svom životu imali grijeha radi koji nisu tijeli, odnosno koji nisu tijeli da se pokaju i nisu tijeli da ih ostave, nego su ustrajavali na tim grijesima. Pored one najveće blagodati kojim je uslišen Allah tabarak wa ta'ala podaro, a to je vjera u Allahu i to je iman. Međutim, pored svega druga, usrajavali su na određenim grijesima. Pa je uslišen Allah tabarak wa ta'ala kao kaznu za taj grij ponizio na dunjavu. To jeste ponizio im je tako što im je dao, odnosno nije im omogućio da umru kao pravi muslima. I zato islamski učenjaci, kada govore o ovoj temi koja se zove lijep, u njavu će mi slušenje, kada je husnu hatimu, kažu da je tu najveća opasnost od grijeha i da grijez i sljeđenje strasti i da se čovjek ne odazove Kur'anu sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da sve te stvari čine da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ponizi čovjeka u onim trenutcima kada mu duša bude napuštala dunjavuk pa da napusti dunjavuk u stanju kada nije bio pravi vjernik i zato je sve to sve se to odnosno je vezano za Allahu tabaraka wa ta'ala milost. A uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala svoju milost daruje onome kome on hoće. A čovjek će zaslužiti Allahu tabaraka wa ta'ala milost tako što će se uzvišeno Allahu približavati dobrim djelima. I zato ova tema, pokusnica ove teme, jeste na dobro Allahu i milosti. I ovo je stvar za koju se uzvišeno nego pravilo je da Allah svoju milost daje kome on hoće. I zato Allah posljednik sallallahu alaihi wa sallam, pošto je zabilježi ima Bukhari u svom sahih, kada iša radi Allah tada anha, da je toliko oklanjao noćni namaz, da su mu govorili, odnosno da je toliko oklanjao noćni namaz, da bi mu nadlegla stopala, njegove noge da bi mu oticale od dužine kija, pa su mu govorili Allah posljednik, zar klanjaš toliko, a oprošteno ti je što je bilo i što će biti. Pa bi Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam odgovarao Afala akumu abdan šakura Pa zar da budem Allahu nezahvalan rob Zar da budem Allahu nezahvalan rob A isto tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže Inna rahmat Allahi qaribu min al-muhsirin Allahu wa milost je blizu oni koji čine dobra djela I zato kako će ovu milost čovjek zaslužiti, zaslužit će tako što će činiti dobra djela, a to se prijeva. Na samom početku ću vam spomenuti da čovjek u istinu ima razloga da strahuje, da strahuje od Boga. To jest da strahuje da će presaditi kao čovjek nevjerni ili čak kao čovjek griješni, kao veliki griješni. Pa je tako zabilježi ima Buhari u svim svojim sahihima od ashaba koji se zvao Sahib ibn Sa'ad i Sa'id radijallahu ta'ala anhu da je jedne prilike dok je bila jedna od bitaka u kojoj učestvovao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem učestvovao jedan od onih koji je uslišen Allah tebarak ve taala počastio da budu ashabi jer sad mora i koji je vidio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem oni ashab pa je na bio među njima koji je bio toliko hrabar da su čak svi drugi ashabi rekli kako li ovaj čovjek hrabar i kako li ovaj čovjek takvi i takvi. I danas je učinio što niko drugi nije učinio. Pa kada su ove riječi došli do Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahu mkusanyika sallallahu alaihi wa sallam wasallam yanaka innahu min ahli an taj čovjek je taj čovjek je vi spominjeni. kaže on je od stanovnika vatera. to jest on je od stanovnika džahnama. pa sahabi Allahu poslanika alaihi sallallahu alaihi wa sallam kada su čuli ove riječi rekli su ako je on od stanovnika vatera, pa ko je onda potreban Znači, zamislite da su muslali ove riječi rekli ashabi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ona generacija koja je najbolja generacija poslije Allahovi poslanika. Oni ljudi koji su išeni Allah tabaraka wa ta'ala počasnio da gledaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam plemeni to lice. Rekli su, ako je on od stanovnika patre, pa ko je onda od nas od stanovnika džemnata? Pa jedan od prisutni rekao, koji je bio najbližnijim čovjeku, Kaže, sljedeće dana ću ga pratiti. I neću ga ostaviti nijednog trenutka da ne idem za njim. Pa kaže, pratio sam ga. I nije nigdje krenuo. Kaže, sljedeći dan, sljedeći, sljedeći dan borbe. Kaže, nije išli krenuo nijednim korakom, a da nisam išao za njim. Pa kaže, pa se desilo da je bio ranjen. Kaže, pa nije mogao da bude strpljen na tim svojim bolovima. Kaže, pa stađe me pa je požudio svoju smrt. To je se uzeo svoju samlju i napolo sebe. To je se okupio sam sebe. Pa ovaj čovjek koji je to vidio, a prethodno je bio čuo da je poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao za tog čovjeka da je osnovnika vatre, pa je došao Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao Ešhadu annaka rasulullah. Kaže, ja svjedočim da si ti Allahu poslanik. Ja svjedočim da si ti u istinu Allahu poslanik. Pa poslani sallallahu alaihi wa sallam reče, zašto to govoriš? Kaže onaj čovjek koji si spomenuo da je u stanovnika vatre, mi smo se čudili jer smo ga vidjeli najherobnije među, među nama. Kaže pa sam ga ja, kaže, slijedio sam, bio najbliži, pa sam vidio da je učinio to i to, to i to, pa je kaže ubio sam usne. A poslanih sallallahu alaihi wa sallam je nagovijestio. Znači da će učiniti nešto, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne čini zulom i nepravdu ljudima. Pa je učinio to što je učinio, pa je zaslužio da bude od stanovnika vatre. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, zanista će neko od vas raditi djela, gdje se ljudima čini da su djela sallika džemnaka, a kaže oni su sallika vatri, oni su sallika džemnaka. Da nas uzvišeni Allah tabaraka ta'ala sačuva, i tom prilikom je također rekao, ovo što je došlo u divajat Buharije, wa inna man a'mal min hovatim. I zaista se djela cijene od njihovim sršecima. To jeste na čemu čovjek umre, to je i bret. Znači u tome je pojenta kako će čovjek umrijeti, a ne kako će čovjek živjeti. I zato, i molim, zato molimo uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala da nam podali lijep sa sašetak. I zato islamski učenjaci su govorili, kada su govorili o stanju srca čovjeka i na putu kada čovjek traži Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo, govorili su wa inna وَإِنَّ abrar mu'allakatu bil khawatim da su djela pobožnih i dobrih ljudi, da su njihova srca uvijek vezana za njihove svršetke. To jeste uvijek se boje uvijek strahuju od toga kako će završiti, to jeste kako će proći u paju ovaj njavu. To jeste u isto vrijeme znači da strahuju od svojih griha. Jer uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala čovjeka može ponisti na dunjavu radi jednog griha. I zato je došlo sunem Abu Dabuda. Da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao zaista će čovjek, a isto tako i žena, biti u pokornosti Allahu tabarak wa ta'ala 70 godina. 60 godina, kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, da će čovjek i žena, to jeste da ima takvi ljudi, da će 60 godina provesti u pokornosti Allahu tabarak wa ta'ala. Kaže, thumme tu daru rani fil osijen, a zatim će kada im dođe smrt, ostaviti testament ili oporuku u kojem će učiniti nepravdu. U kojoj, u kojoj će učiniti nepravdu. To jeste to što ljudi čine da Allah će našanu sačuva oporuče onome koji ne zaslužuje i tako dalje. Znači suprostavljaju se propisima Kur'ana i sunnata u, kada je u pitanju djenjenja ostavštine. Pa kaže poslanik Ali Isalatu Sala, znači da ono, bit će u pokornosti 60 godina, a zatim će kaže učiniti zulum, odnosno napravdu u testamentu, u osijetu, pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fe teđibu lahu benna, pa će im džahennemska vatra postati obavezna. Pa će im džahennemska vatra postati obavezna. Znači, radi čega? Radi ovog griha kojeg su učinili. I zato čovjek za svaki, svaki svoj grih kojeg je svjestan, mora da požuri da se pokaje tog griha. Da vodi borbu sa sobom kada je upitan taj grih. Jer taj jedan grih može se desiti da ti uzvišeni Allah tabarak i wa ta'ala podari šta? Da ti podari možda žene. Međutim, dok s druge strane, čovjek može biti griješnik. S druge strane, obratite pažnju, draga braća, cijene sestre, na usta. S druge strane, čovjek može biti griješnik, veliki griješnik, međutim da u njegovom srcu ima ljubavi prema hajru. I da mu uslišeni Allah tabaraka wa ta'ala radi te ljubavi prema hajru ili radi pre... možda jednog dobrog djela da mu uslišeni Allah tabaraka wa ta'ala podari lijep slišenje. I ovo naglašavam zato što sam rekao na početku da se sve ovo vraća na Allahu tabaraka wa ta'ala milost. I zato uslišeni Allah tabaraka wa ta'ala može od svog najbogošnije groba radi njegovog nekog njegovog griha da mu oduzme uputu, a može isto tako najvećem griješniku da mu podari uputu radi nekog dobrog djela ili radi nekog hajda za koji Allah subhanahu wa ta'ala zna da ima u drugom srcu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala svoju milost daje kome on hoće i uputa i zabrude su Allahom i rukama. I niko tu, niko sad ne može da raspolaže, osim Allah, Đerbašanu, jednog jedina. I zato iste, isto tako čovjek kada vidi griješnika, čovjek ne može, niti smije nikada da ovo malo važi, i da, tako da kažem, da osjeti nešto, neku veličinu i oholost u svom srcu, i da osjeti, odnosno da vidi da sa poniženjem gleda na čovjeka koji griješio. Zašto? Zato što uzvišeni Allah ta'ala može da se desi da se tom griješniku smiluje. I da taj griješnik umre na pravom, sa istinom i na pravom putu. I da ga uzvišeni Allah ta'ala uvede u džanet. A da ti da ti uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala uzme uputu nakon desetina godina tvojeg ibadeta. Ali opet kažem, naglašavam radi nekog grijeha, zato što uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ne čini napravdu svojim robovima. I zato isto vidimo, kada u pitanju sama stvarnost, koliko je ljudi koji su dolazi u džamiju i išli u džamiju, međutim sada više nema. Bili maša Allah u vjeri i obavljali namaz, učenju Kur'ana i uklonjenju harama, međutim, preko noći se to napustili. Dok s druge strane čovjek bude od najvećih griješnika, pa ujutru osvane kao pravi ljudi. Međutim, ono Na što mi treba da gledamo jeste da radimo što više dobrih dijela kako bi zaslužili Allahu tabaraka wa ta'ala minus. Spomenut ću vam večeras nekoliko primjera, primjera lijepog sušetka. Da vidimo i da te stvari nam budu tako da kažemo nešto iz čega ćemo uzeti pouku koru. Pa da molimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam podari lijep sušetak. Jer draga braću, cijene sestre, Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam koji je bio u tolikom ibadatu i toliko učivao dome svom gospodaru, dobu koju je najviše učivao je bila ovo ti koji okreće srca, učvrsti moje srce na pravom putu. Allahu poslanih Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dobu koju je najviše učivao, uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala je bila ovo ti koji okreće srca, okreni moje srce na pravi put, to jest učvrsti moje srce na pravom putu. Ako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tako dobio, pa zar mi nemamo razloga da razmišljamo o tome? Jer dobe Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu samo puke riječi, nego dobe poslanika sallallahu alaihi wa sallam su riječi kojima se traži najveća čovjekova potreba i na dunjavu i na hiratu. Kroz koje se traži najveća osvarenje, najveći, najveći čovjekovih potreba i na dunjavu i na hiratu. Pa tako draga braća, cijene sestre, primjera lijepog sršetka, lijepog dunjavučkog sršetka, da čovjek učini tobu Allahu tabarak wa ta'ala, da se pokaje uzvišenom Allahu, pa da uzvišeni Allah džabrašanuhu nakon tog pokajanja uzme dušu. Odnosno, da čovjek iskren, sa iskrenošću svoje teube, sa iskrenošću svoje teube, svog pokajanja, da zasluži lijep sršetak. Primjer koji ću vam već raz pomenuti je primjer kojeg su zabilježi ima Buhari Muslim u svojim sahihima gdje se govori o jednom događaju koji se je desio za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam to je događaj koji je vezan za ashaba koji se zvao Ma'iz ibn Malik ashab koji se zvao Ma'iz ibn Malik i žena koja je bila iz plemena Ghamid, odnosno kako se naziva u hadisma Ghamidija. Ovaj čovjek i ova žena, su bili ljudi koji uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala počestio da budu ashabi. Da gledaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, s obzirom s bolestima da su bili ljudi, bili su skloni griješenju koji su drugi ljudi. Pa su tako ovaj čovjek, ovaj ashab koji se zove Ma'iz ibn Malik i ova žena, za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam počinili su blud, počinili su zinavu jedno i drugo su bili, kako se to u, še, u, u šarijatskoj terminologiji naziva mohsan. To jeste, ili su u momentu činjenja tog djela bili u braku, ili im je prethodio brak. Što znači da je njihova kazna smrtna kazna. Pa je tako došao Ma'iz ibn Malik, ovaj ashab, došao Allah u Islaniku sallallahu alaihi wa sallam, nakon što je učinio, što je učinio. I rekao mu, ja Rasulallah, ahbir bih. O Allahu poslaniče, očisti me. O Allahu poslaniče, očisti me. Pa kada je poslanič sallallahu alaihi wa sallam čuo ove riječi, kaže, ja teško tebi, traži oprosta i idi od mene. Pa je kaže, otišao. Okrenuo se od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Farađa gajra ba'id. Pa se nedugo posle toga opet vratio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i ponovio mu iste riječi. Rekao mu, ja da su Allah, jer pa mi. O Allah, poslaniče, očisti me. Pa mu kaže poslanič sallallahu alaihi wa sallam, te što tebi traži oprosta od Allah, idi od mene. Pa je kaže, otišao. Međutim, muminska muša hoće da dođe do čišćenja od grija. Pa se vratio u treći put, isto mu rekao. Poslanič sallallahu alaihi wa sallam, isto rekao. Pa ni treći put nije mogo da se ne vrati, pa se vratio u četvrti put. I kaže, ja Rasulallah, tahtiruni, Allah, poslaniče, očisti me. Pa kaže, u čega da te očistim? Kaže, očisti me od zinaluka. Očisti me eh? od zinaluka. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači želi da mu da do znanja da zna šta je zinaluk koji zaslužuje smrtnu kaznu. Kaže, možda si je ti samo dotakao ili se kaže, podubio. Kaže, ne, Allah poslaniče, da ga učinio sam kao što čovjek radi sa svojim ženom. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam okrema ashabima i kaže, vihi džunun, Kaže, ili ovaj čovjek možda lud? Ili ovaj možda čovjek izgubio pamet, a ovo govori što govori? Pa mu kaže, Allah poslanić, ja nisam lud. Pa kaže poslanić, sallallahu alaihi wa sallam, a šeriba hamra, da ovaj čovjek, kaže, možda nije popio alkohol. Pa se jedan od ashaba primakao i kaže, Allah poslanić, kaže, iz njega se ne čuje, zada onoga koji je pio alkohol. Pa je poslanić, sallallahu alaihi wa sallam, naredio da se kamuje se kamenuje, to jeste do smrti. Pa su ga kamenovali do smrti. Dok nije umro, kao što je to čelijacima desna. Za čovjeka ili žene, koji su, kao što smo rekli, koji, koji počine ovo, ovo djelo. Pa su poslije ovoga ljudi počeli da govore. Neki su govorili lijepo Maiz bin Malik, a neki su govorili nema teube koja je bolja od Maizove teube. To je sad da dođe, svjesno da dođe u smrt, nema teube bolja Pa poslanih sallallahu alaihi wa sallam ništa nije odgovarao. Pa je nakon tri dana izašao Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam i rekao, kaže tako mi je Allah, maj se pokajao teubom, da se jedan umet pokajao tako teubom, to jeste da se jedan čitav narod pokajao tako iskreno teubom, kaže bilo bi dovoljno. I u drugim riječima njegova teuba bi bila dovoljna čitavo jednoj naciji. Pa je nedugo posle toga došla ova žena sa kojom je učinio ma'an zinan. Pa rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam iste riječi. Rekao mu je Allahu poslaniče očisti me. Pa kaže joj poslanik sallallahu alaihi wa sallam pošto je rekao je majzu, nije znao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije znao da je to žena sa kojom je majzu učinio blud. Pa rekao teško tebi, vraćam prsa od Allaha, idu. Pa mora odgovara, turidu an taruddani kama radatta ma'is kaže hoćeš li mene da vratiš da me vraćaš onako kao što si htio da vratiš ma'isa pa se poslani sallallahu alaihi wa sallam okrenu prema njoj reče Allah poslaniće ja sam ona žena koja je učinila put sa ma'isom ja sam trudna od zinalu kasana pa je poslani sallallahu alaihi wa sallam reče idi i kada rodiš dijete kada njega počne jesti hranu, onda mu dođe. Pa se ova žena znala šta mu čeka, da čeka smutna kazna. Međutim, da se čovjek počisti tereta grija, jer draga braća i cijene sestre, naj, najveći teret koji čovjek može nositi na svojim plećima je teret griješenja. Je teret grija i griješenja. To je najveći teret koji možeš osjetiti i nositi na svojim grijesima, na svojim plećima. Dok je s druge strane najljepši moment, moment na čovjekovom životu, na ovom dunjavu, moment kada se čovjek kaje u svišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer ovaj subhanallah život je taki da ide, da svaka trenutka ovog života nas vodi, bili mi mladi, bili stari, bili mladići, bili djevojki, da nas vodi ili ka Allahovoj milosti, ili ka Allahovoj srđu. Svaki trenutak nas vodi ili ka Allahovoj milosti, ili ka Allahovoj srđu. Nas vodi ili ka džannatu, ili nas vodi ka džahnemu. I ova žena je znala šta je čeka, međutim, da se očisti od tog grijeha. Jer kao što je došlo u Adizmu, ko sam nikad ne znala sa, da onaj koji počini grijeh, u značenju Adizma, onaj koji počini grijeh, radi kojeg zaslužuje šarijatsku kaznu na Dunjalogu, ako se nad njim izvrši da izvrši ta šarijatska kazna na Dunjalogu, da će sresti Allah tabaraka wa ta'ala bez tog grijeha kojeg je počinio. To jeste da će mu ta izvršenje kazne na Dunjalogu biti čišćeni od tog grijeha na Dunjalogu, da neće sresti uzvišenog Allaha sa tim grijehom. Pa je došla, kao što su čuli Allahom posaniku sallallahu alaihi wa sallam, znajući šta će biti sa njom. I zato zamislite koliko žena koja je na početku trudnoće, koliko je potrebno da rodi djed, da djede odbi od mlijek, znači potrebno su joj možda dvije ili više godina. I normalno da u tom vremenu da je žena mogla da se predomisli. Jel da je dođe žena sa ovim, da je dođe sa ovim. Međutim, nakon svega toga, i kada je rodila dijete, i kada ga odbila od mlijeka, dolazi Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže, ja Rasulallah, hada sabiji kad akela ta'am. Allahu poslaniće, ovo je moje dijete i počelo je da jede hranu. وفي يده خبز a u rukama tog djeteta je bio komad hljeba. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se nad njom izvrši kazna kao što je izvršena nad Mazom. Pa jedan od onih koji su je kamenovali bio Halid ibn Walid. Kaže, pa kada je bacao kamen na nju, kaže, fesabaha. Pa je, kaže, ružno rekao nju. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, subhanahu, pogledajte milosti, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema ljudima. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, mehlen ja Halid, فوالله لقد تابت توبة لو صار لو طاب بها ساحب مكسب لغفر له كاجا بولا بو خالد تكم يا الله بوكا يا ستوب يا سيساتهم توبوا ستكوا توبوا بوكا يا وشوية وتفلقوا بسرما إبنك يا نبرادي وزيشني الله بمبرسل وزيشني الله بمبرسل إذا بابا sada nam u تدعى čovjek gleda sa neke dunjaličke vjere ili da čovjek ide Znači rekli bi ljudi da je budala, da je mahnut. Ili radi dobro radi, međutim čovjek, mumijsko srce, ne može sebi dopustiti da ide ovim dunjalukom, a da na sebi ima tele prija. Ne može dopustiti sebi da ide ovim, ovim dunjalukom, a da na sebi nosi tele priješenja. I zato ova puta, draga braćo i cijenje sestre, koje nam je uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala podario, da smo razumijeli ovu vjeru. Razumijeli smo da je ova vjera istina. I da je jedina ova vjera nešto je čovjeka da Allah ima zadovoljstvo. Pa u vjeru učinu. Pa slušamo predavanje. Pa obavljamo pet vakat namaza. Pa imamo islamsku nošnju. Pa koristimo lijepe riječi. Pa se klonimo ovog harama. E, obavljamo namaz. Dajmo zemlja da imamo. Ako možemo da obavljamo. Znači, Allah te barak je od ta'ala nam je podario u blagodat. I najveća blagodat koju ti usliče Allah tabaraka wa ta'ala može podariti na dunjalu je blagodat vjere. To je najveća blagodat. Blagodat iznad ove blagodati nema. Čovjek može biti bolestan. Poslije toga dolazi blagodat za rad. Čovjek može biti bolestan. Međutim, ako čovjek nema vjere, šta taj čovjek? Šta taj čovjek ima? Šta taj čovjek dobio? Šta taj čovjek razumijeva od te svoje bolesti? Međutim, čovjek koji je bolestan, Allah ga iskušao sa nekom I sad u trenutka neko od nas može saznati da boli od te ili od te bolesti, za koju ljudi kaže da boli su koji se umire. Međutim, čovjek koji mi uzviše je Allah tabarak wa ta'ala dao ima i zna da će svako ti se ovog dunjalu i zna šta je Allahov kadar i zadovoljstvo Allahovim kadarom i zadovoljstvo sa Allahovom odredbom i da je čovjek uvijek u ibadetu uz, uzviše nam Allah tabarak wa ta'ala Zar to nije najveća blagodat? I zato ova blagodat koji nam je uzvišen Allah tabara koja tabara podavio, moramo da je čuvamo. Jer je izgubiti možemo. Jer je izgubiti možemo. A ono što naš najviše može odvesti, odnosno što najviše može dovesti do toga da izgubimo ovu blagodat, jeste dunjavu. To jeste da se čovjek odazove dunjavu i samo onome što dunjavu kod njega traži. To jeste i metak, i ljubav prema uživanju i tako dalje, da odvede čovjeka da ostane u Normalno, ima i koliko god hoćemo dunjavnički stvari koje su čovjeku dozvoljene. I hvala Allahu džel našalama, da čovjek na njima uživa. Međutim, kada kažemo dunjavnog, mislimo dunjavnog koji odvraća čovjeka od obožavanja Allaha tabaraka wa ta'ala. I gdje čovjek pred, daje prednost dunjavnog, dunjavnog, nad Allahom tabaraka wa ta'ala granicom. I ova stvar je bila, da kažem, ova stvar je bila i u prvoj generaciji. Kada se hvala Allahom, sallallahu alaihi wa sallam, I zato je došlo u nekoliko predaje da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ashabima, onima koji su spoznali vjeru, koji su spoznali šta je tebni, spoznali su šta je šen. Takvima se obratio i rekao da bojim se za vas da ćete početi Allahom da činite šen. Nego se bojim za vas dunjaluka i da ćete se početi natjecati dunjaluka. I zato je na velike događaje u sviđa Allahu, poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se desio To kada je bila bitka na Huneinu. Kada je bila bitka na Huneinu gdje je bio veliki ratni prijem, gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dijelio uglednicima Mekke. To je bilo odmah poslije, odmah nekoliko dana poslije, nakon osvojenja Mekke. Kada su nestali, dalje došli do, do Huneina, gdje je Allah Đelešanu im dao veliki ratni prijem. Normalno znate da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam je protjeran iz Mekke da bi u Medini, i oni koji su došli sa njim, osvojili Meku, su bili ansarije. Ashabi njegovi, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz Medine. I tada se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio u svoju Meku. I kako bi pridobio srca ti ugledni Kurejšija, ugledni Kurejšija iz Mekke, poslanik sallallahu alaihi wa sallam počeo da im daje veliki rat uprije. Odnosno da iz rata uprije nadijeli njim. Kako bi pridobio njim srca? Pa je čak tako mi dao poslovo od 200 po više djeva. Međutim, davo je kome mudrost je bilo i poslani sallallahu alaihi sallam je postupio da dijeli onima čija srca treba pridobiti. Jer meka je sada osvijeta. Međutim, treba pridobiti njihova srca da uđu još više u islam. Ili da uđu islam onih koji nisu ušli islam. Pa tada Allah poslani sallallahu alaihi sallam nije ensarijama davao ratni plin. To jeste nije njima dijelio ratni plin. Pa su ensarija tada osjetili nešto u svojim dušama. Osjetili su u svojim dušama. To jeste vidi, poslanji sallallahu alaihi wa sallam daje stavljenicima Mekke i Mekkelijama, a nam ne daje. U isto vrijeme su se prepali da se poslanji sallallahu alaihi wa sallam neće vratiti njima i da će ostaviti svoje ashabi iz Medine. Pa su tada našli nešto u svojim dušama. To jeste nije bilo pravo. Pa je došao jedan od ashaba Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao Allahovu poslanića Inna l'ansar kad vođe do nefusim šeima. Kaže, ansarije sada su našle nešto u svojim dušama. Ansarije su sada našle nešto u svojim dušama radi toga što dijeliš toliko stavnicima Mekke. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se pozovu, da se pozovu ansarije. Pa kada su se sabrali. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam im se obratio i rekao, i rekao, i ovo je jedna, ovo je jedna, ovo su riječi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ovaj govor i ova hutba. Kad bi svak od nas je ispisao u svojoj kući zlatom, kada bi zlato bi ispisao izvezao, ne bi ništa potrošio. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam okupio i rekao, ja ma'ašara al-insari, o skupima insanija. Poslani se sam, poslani sam vallahu alaihi wa sallam se sada obraća. O skupima insanija. Zar vam nisam došao, a vi niste u zavodi, pa vas je Allah sa mnom putio. Zar vam nisam došao, vi niste podijeljeni, pa vas je Allah preko mene ujedinio. Zar vam nisam došao, vi niste siromašni, pa vas je Allah sa mnom obogatio. Ansarije počele da prate. Kažu tako je Allah poslaniče. Je poslanič sallallahu alaihi wa sallam reče, to je poniznost njegove. Kaže, a ibi ako hoćete, recite mi. A ibi ako hoćete, recite meni. Došao si nam Allahom poslaniče, kada su te otjerali, pa smo te mi primili. I kada su te napustili, pa smo te mi pomogli. Pa kaže Allah poslanič sallallahu alaihi wa sallam, يا معشر الانصار وسكن الأنسار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله وسكن الأنسار زميست زدول زدود إدو سأول سما إكرامما هذا سوي برشا تسوي مسلم ودود زميست زدول وسكن الأنسار زميست زدول da ljudi إدو sa dunjalom, sa kravama i ovcama, a da se vi vraćate sa svojim poslanikom. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fasbiru hatta fa innakum satajiduna ba'di atharatan, fasbiru hatta talquni ala al-haq. Kaže, u istinu ćete posle mene naići iskušenja pa budite strpljivi dok me ne sretnijete na halu. Pa budite strpljivi dok me ne sretnijete na halu. To jeste izvor na sudnjem danu. Gdje će uslišeni Allah tabarak wa ta'ala na sudnjem danu dati izvor i ko popije sa tog izvora nikada neće žernjeti. To jeste bit će od stanovnika, bit će od stanovnika džemmeta. I zato ovaj dunjavnik, subhanallah, Allahu Masih sallallahu alaihi wa sallam, je najljubavrednije stvorenje koji uzvišeni Allah tabarak i wa stvorio. I od ljudi, od džina, od meneka. I na dunjalu i u, da kažemo, svim tim vrstima svjetova. I vidljivo, i nevidljivo. Uzvišenom Allahu tabarak i ta'ala niko nije drag po poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala nikoga nije volio, odnosno nikoga ne voli kao što voli poslanika sallallahu Međutim, taj poslanik alihi salatu wasalam je li živio razkošnim životom? A bio je, da kaže, predsjednik države, je na čelu države, i bio je što je bio, i bio je vojskovođ. Pa kaže, a iša radijallahu tala anha, to što je zabilježila Buhari i Muslim, obraćaju se svom, svom sestrču, pa kaže, tako mi je Allah, znao je da prođe mjesec, pa drugi mjesec, pa treći mjesec. To jeste da prođu tri mjeseca, a da se u kući Allahovu kusanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatra. Da se ne upali vatra, to jeste zato što nismo imali šta da skuhamo ni spečamo. Kaže, tako mi Allah, znao je proći mjesec, pa opet mjesec, pa opet mjesec, tri mjeseca, a da se u kući Allahovu kusanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatra. Pa kaže, pa šta ste jeli? Šta vam je bila hrana? kaže al aswadani at-tamru wal ma kaže hurmat voda hurmat voda u drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za svog života prije nego što je napustio dunjaluk nije tri dana uzastopno jeo hranu od ječka odnosno hranu ono što su ljudi pravili kao hranu nije od tri dana uzastopno jeo Jer kaže, nije se znao deseti dan, a da u jednom danu dva puta jede hran, obrok. A da ne bude drugi obrok, da ne bude hurman voda. Znači, tako je bio život Allaho poslanika, ali se vam I zato, draga braću, cijenje sestre, nije mjerilo, nije mjerilo i nije mjerilo čovjekovo bogatstvo ili čovjekovo se namašta. Mjerilo je da čovjek, da uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, bude zadovoljan sa čovjekom. I zato ima ljudi koji su bogati, Međutim, zahvaljuju na tom svom bogatstvu. I to njihovo bogatstvo je na odvraća od svišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa Allah sam ima zadovolj. A ima i oni koji su siromašni. Međutim, to siromašno je na, uz, na odvraća od veličanja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, pa Allah sam ima zadovolj. I zato ono što svako od nas teže, čemu treba da teže i da razmišlja, jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala držali se i ne prelazili Allahove granice, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će vas počestiti. I zato kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala wal ahiratu inda rabbika lil muttaqin. A ahiret kod tvojeg gospodara je za Bogu bojasni. A ahiret je kod tvojeg gospodara za onih koji su Bogu bojasni. I zato pogledajte. Da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala učini da na ahiretu, to jeste u džahannamu, da najdraža kazna stanovnicima džahannama bude da će biti u vatri do njihovih člana. To što je došlo sa ih ustima. A pa da će i mozgovi gledati od te ručne. Znači, to će biti svakodnjena patnja, najdražnija, najdražnija patnja svakodnjena stavnicima džahnama. Međutim, isto tako će uzvišeni Allah ta'ala nagraditi vjernike, pa će gledati u lice uzvišenog Allaha ta'ala i jutro I zato zamislite da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učini od onih koji ćeš gledati u Allahovo lice i jutru i večer. I zato kao što citirao i spomenuo ajatu od ahiratu anda rabbike ili mutaki. Naravno, govoriti još o ovoj temi, e, mogu bi vam još bolje spominjati, govoriti o tuđu bojim se da ćemo uzeti puno vremena i zato e, ću ovo završiti A to je da vidimo i zato nešto najkoristnije. Čemu čovjek može da provodi svoje vrijeme jeste da čita biografiju islamskih učenjaka. Normalno, prije sveta počeći, e, počeši života Allahovi poslanika, siru Allahovi poslanika, alaihi salatu wasalam, ashaba, tabiina, itabi tabiina, zatim biografiju islamskih učenjaka, imama Abu Umeta, Abu Hanife, Šafi, Malika, Ahmeda, da vidi kako su ti ljudi živili i kako su mrli. Jer ta stvar ostavlja velikog traga na čovjekovom srcu. Kada vidiš, kada pročitaš, kada čuješ, kako se je s nekim čovjekom desilo, subhanala, koliki trag ostavlja na čovjekovom srcu. Ja sam imao priliku da vidim, da kažem, da me Allah počasti, da moje oči vide jedan bio se šeha. Prije dvije godine od prilike više sam bio u posjeti sa ulicu Arabiji, bio sam posjeti u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. I to prilike sam posjetio jednog šeha, koji je bio veoma ogledan šeha, koji je između ostalog imao predavanje u svojoj kući. I to je običaj problemi, da pored predavanja u džami, ne drže predavanje u svojoj kući, znači za svoje prijatelje ko hoće da dođe. I došao sam s jednim našim bratom kod tog šeha u njegovu kuću. I šeh imao predavanje iz Buharije. Komentari su ovaj Buharije. I tog dana je bio hadis, tog dana je komentar su ošli poglavlje, odnosno hadise koji govore o džanetu. Ja sam bio tu kod njega utrak. Sutra dan u sredu posle Kindije je također bilo predavan i je še došao u poglavlje o džanetskim vratima. Je došao do poglavlje o džanetskim vratima. Poglavlje o džanetskim vratima. To je bio posle Kindije. Posle toga je še imat šo krenuo Fenan kratko zove ima da drži predavanje. Krenuo je zajedno sa svojom ženom i sa osam čerom. I na putu do tog predavanja imao sa obraćajnu nesreću je poginuo im i žena i tri čerke. A subhanallah da prije nekoliko sahata da tumači hadis u kojem se govori o džennetskim vratima. I subhanallah kad sam bio na tom dženazem, subhanallah vidio sam također prizor, što ga, inša Allah i tada, neću nikada zaboraviti to je draga vraćanca i sestra, što znači dobročinstvo roditelju prema roditelju i zato kao što je došlo u predaj do Allaha Omara od njegovih riječi da kaže ja Allahu zadovoljstvo, zadovoljstvo vratite i ja. Ovo dobro zapratite. Ja Allahu zadovoljstvo, zadovoljstvo tvojih roditelja. A ja Allahu vas srđba u srđbi tvojih roditelja. Subhanallah, vidio sam tu oca, tu šeha, da je stao i na kogu svog sina, i svoje namjesto, i svoje čeri, ذلك الله إني أرى طبعا مغفرت عنه الله يعصى سلم سبونا وإني بدي سلم سبونا الله يعصى سلم سبونا وإني بدي سلم سبونا Ja nas Allah Đelešanu učini od onih koji će činiti dobro svojim roditeljima. To je dobročinstvo, dobročinstvo prema roditeljima je od najvećih naredbi u ovoj vjeri. I zato poznata me također predaja Abdullah ibn Omer, sin Omara radijallahu ta'ala anhu, je vidio čovjeka u haram makanskom, kako tavafi oko Kabe, gdje je ukritio svoju majku. Njegova majka da ide, znači ne da ide, nego da je nosi na svojim leđima da obavlja tavafi oko, oko Kabe. Želio je tako da vrati po njegovom mišljenju nešto svojoj majici. Pa kada je završio to, vidio je da ga je vidio Abdullah Muhammad, koji je bio među najvećim učenjacima svog vremena koji je bilo najveći učenjaka svog vremena. Pa mu je došao i rekao o Abdullah sin Omara. Kaže, vidiš li i misliš li da s ovim što sam uradio, to jeste nosijeći svoju majku dok obavlja tabak, misliš li da sam joj se odužio za ono što je ona radila prema meni? Za ono što je ona radila prema meni, to jeste za ono što me je pazila. Pa mu kaže Abdullah Omara, Kaže, tako mi Allaha nisi joj se odlužio i nisi joj vratio za samo onaj jedan njen bol kojeg je osjetila dok je osjetila. Nisi joj se odlužio za samo onaj jedan, jedan bol kojeg je osjetila dok je osjetila. I zato vidite, tako naredno, dobročinstvo prema roditeljima u Kur'anu dolazi odmah posle naredbe obožavanja Allaha jednog jedinog i klonjenja šeka. Odmah posle toga dolazi naredba čini je dobročinstvo roditeljima. I zato dobročinstvo prema roditeljima jedna od stvari sa kojima čovjek zaslužuje lijep sešet. Molim Allah, barak wa ta'ala, da nam podari lijep sešet. Naravno, ostalo mi mislio sam da vas pomenem još neki, neke od stvari. To je, na primjer, da Kur'an ćete naći e, ukazivanje Musa'u i Faraonu. E, naći ćete kako ni sihr bazi koji su bili Faraonovi sihr bazi, kako kada su vidjeli muhađize, kako su povjerovali da je Musa poslanik od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala, kako su učinili seđu, kako je posle toga faraon pobio. I zato Abdullah ibn Abbas, taj poznati mufesir među ashabima, u komentaru ovog ajeta kaže, i ovo ono što smo govorili, da čovjek nikada ne zna kome će se uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala smilovat. Kome će se uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala smilovat, pa kaže Abdullah ibn Abbas, radi Allah ta'ala anhu, كاجا كانوا في اول النهار سحرا وفي اخرها وفي اخرها شهداء بره كاجا انا بوشيت دارا ويت وسبيلي سحر بازي انا كاي دارا سبيلي قد ابرا الله بشهيد يا بوسبيلي فرعون بسيك بازي بيلي سوكو سبيلي وسيلو تومي وزيشاني الله تبارك وتعالى يستسلم وسبوكتو فسوكو مرلي او شهيد اذا تو سوشا الله وصلى Dobro, molit ću uzvišenog Allaha tebara ta'ala da nas ispiruje, da nam oprosti, da nam podari lijep sušetak, da se pokajemo od grijeha, ako ih imamo, a sigurno ih imamo, i da molimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, da težimo ka tome, da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podari lijep sušetak i da sa ovog dunjaluka odemo, a da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sa nama bude zadovoljan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Hvala našem gostu na ovim iskrenim i toplim riječima. i ako mogu vidjeti i opaske da dam. Priča jednog, naš reis Ulema kaže, ja se dobro pripremio za jednu hutku u Begovoj džami. Ja sada najbolje što sam umio, odvazio. Sad ja kaže, čekam reakcije, znaš, hoće li biti kakvi reakcija. Kad kaže, prilaš jedan, jedan dedo, ađo, kaže, ađi, ne se Fendija, aferim, kaže, dobro je bilo, kratko je bilo, znaš. E ovo je dobro je bilo, tamo je bilo, znači nije, nije bilo predobre, znači. Ovaj, znači naš prijatelj je rekao istinu, najvažniji je završetak. Ali, ja bi jedno dodao, dakle istina je ovo, u hadisi, da će ovaj ljudi osmanjivati kao kafirja, omrknuti kao mugmini i obratno. Međutim, braćo i sestre, najčešće ljudi završe kako žive, tome nastavite da živite kao mogu. Najčešće, moguće su djeci. Isto kao što najčešće, ako se trudimo da odvojimo djecu, mi uspijemo. A može se desiti da ne uspijemo, jer mi Nuh a.s. nije uspio i tako dalje sa svojim sinima. To je jedno. I drugo, čuli ste ovaj događaj vezan za majza. Ja, ja vam preporučujem da ne, ne, da ne uzmete za uzor majza pa da vi kažete i mi ćemo tako pa ćemo se pokajati. Prvo ne zna to što se pokaje. A drugo, nema ko rad ova hadi izvršiti, ne možeš ti sam sebe kamenovati, ni ti možeš sad kazati, prijatelj, hajde ti mene kamenovati, mora ti šarijanski sud odnese tu odluku. Zato, ovo je tačno, to je bila onaj, dakle, vanredna unutarnja snaga koja je pokrenula tu teobu i tako dalje, ali da reko, ne bi neko to sada pogrešno shvatio pa skonto, e, ja ću tu vratiti, pa ću ja onda pokajati. Ko maj, znači nemojte, nikad ne znate, te, te oba se ne može isplanirati. To je stvar jedne unutarnje snage koja, koja se zasluži kod Allaha Đelešanu, pa se onda nisam pokajanstvo koje isplanirati. Dobro, hvala još jednom našem Safiru i meni predstoji da vam ovaj na kraju dam neke napomene. Kao prvo imat ćete tamo na izlazu mogućnost da kupite jednu ili obje ove knjige Ramazanska je svijela 15 km i Kurban i Akika 10 km, autor je magistar Safet Kudusović. Druga napomena je vezana za sljedeću tribinu, znači očekujte ako Bog da tribinu za sljedeće tri sedmice, naravno bit ćete, pošto dugo je to da vi pamtite, ali evo da imate negdje ono u glavi, bit ćete ovaj obavješteni preko ovih plakata. Gost će biti ako Bog da profesor dr. Rudija Adlović, koji je dolazio kod nas više puta, tema, Islam kao odgovor na izazove savremenog doba. Evo, toliko možemo sada, ako hoće neko i nešto da pita ili prokomentarše ili da, da zaključimo ovu tribunu. Evo i, i Musafri, zato da zaključimo, znači, hvala još jednom našem Musafru, hvala vama i inšala vidimo se tri sljedeće. كلما أبصرت أرضي